Во ред, се секјавате минатиот пат дека завршивме со 12-тото поглавје од Евангелието по Јован и всушност со тоа завршивме еден дел од тоа Евангелие, поточно јавната служба Христова. Сега навлегуваме во еден друг дел. Интересно е што, ако се секјавате на воведот на проучувањето во Евангелието по Јован. Значи, самиот вовет, тоа беше некаде лани мај месец, како беше. Кажавме дека ова Евангелие е последното Евангелие што било напишено. Евангелие кој што Јован посебно со Божја промисла го напишал за втората генерација. Значи, за генерација која што и ние спадеме луѓе кои што не се современици Христови кој што, на кој што ќе им требаат значи, посебни инструкции, така да кажам, посебно вдъхновение, за да поверуваат, поинаку било, им било на оние кои што живееле во времето Христово, а поинаку ние нам, кога неговото физичко присуство го нема. Така да, Јован, вдахновено Духот Свети, ќе бри пет глави. 13, 14, 15, 16, 17 глава, глави во кои што посебно а, неговите списи се насочени кон тоа да Исус ги припрема всушност учениците за неговото отсутство. Како тие да продолжат понатаму? Откако Исус ќе го нема во нивните редови, нивниот учител, оној кој што се грижел бил покрај нив, ги тешел, кој им било тешко. Значи, ова е на поинаква половина од Евангелието. Подосна во 18 глава е, значи, неговото факење, предавството, 19 глава е а, распнувањето и така натаму. Значи, со тие глави, и со тие а, интересни настани, всушност, ке се бавиме во преостанатиот дел од оваа година, најверојатно ќе фатиме дел од 2014 година како што одиме со ова темпо. Значи, почнувајќи од 13 глава, дури во само наредните 24 часа ќе се случуваат така драматични настани, што на Исуса му било многу јасно дека тешко ќе ги поднесат учениците кои што се уште не биле спремни за такво нешто. Очигледно е тоа. Иисус знае дека се наближува крстот. Ева вечер ќе се задржаме само на првиот стих од 13 поглавје, затоа што тука има многу што да се каже. И да го прочитаме, пред празникот Пасха, Исус знаејќи дека му дојде часот, че Исус знае дека му доаѓа часот, за разлика од X моменти кои што ги прочитавме, неколку моменти кои што ги прочитавме во Јованово Евангелие, каде што се секавате често пати, можел да му дојде часот, на поинаков начин можеле, најчест начин бил и највеќе опции и можности постоеле да Исус загине од што? Секјавате ли на некој случаеви бил на работ на тоа да го каменува, да биде каменуван. Значи за загине од каменување. Меѓутоа, не бил дојден часот. А сега доаѓа Иисус, знајќи дека му дојде часот, дека му иде часот, за да премине од овој свет кон таткото, значи не за да загине и да остане о земја, любејќи ги своите во светов, ги возлюби до крај. Неверојатен стих и е со, со значење, така да е накратко колку ќе можеме во престанатиот дел од времето да, да, да го фатиме и да го обработиме. Значи Исус знае, од стикот јасно се гледа дека му наближува часот. Знаете, обично луѓето кога им наближува часот, на што се задржуваат? Обично кажуваат со што бил одбележан нивниот живот, кој бил можеби главниот двигател на нивниот живот, можеби неостварени соништа некои нешто што сакале да, им се, да, да го исполнат, меѓутоа не им се исполнило и така натаму. Чи, значи, некако повеќе се свртени кон себе, иако има случаеви, иако случаеви дури, мислам, има случаеви дури и случајот со мојата мајка беше таков до некаде, да буквално таа повеќе се грижеше за тоа што ќе биде со нас и како ќе продолжи животот со нас. Исус на што мисли во овие часови? Знаете, тој знае Како ќе заврши? После ова следува Гециманија, да не забравиме Гециманија, предавството и сите тие малтретирања таа вечер. И на крајот и ужасната смрт на крстот, но тој вопшто не се задржува на себе. Туку, да прочитаме пак, Исус, знаеки дека му дојде часот за да премине од овој свет кон таткото, любејќи ги своите во светов, ги возлюби до крај. Денеска Зоран спомна, беше послушен до крај. А ќе видиме малку подолу, што значи ова ги возлюби до крај? Да. Гледаме дека е спомнат ове Пасхата, значи пред празникот Паска. И знаеме дека Паската бил значен празник, кај евреите, празник кој што ги подсетувал на нивното избавување од земјата на робство. Но и многу повеќе од тоа. Исус оваа вечер, за тоа ќе зборуваме следната сабота, ќе востанови еден друг обред, кој што ден денес го практикуваме, че значи светата вечера, светата причест, кој што е еден вид продолжеток на Паската, за, во Новиот Завет, и кое што укажува, а и самата паска, преку колени на тоа јагне укажувало на она совршена жртва, на Христос, на таа жртва која што ќе биде принесена за гревовите на целиот свет. Значи не само на избавување од земјата на робството буквално смисло, од Египет, туку и за избавување од робството на гревот воопшто. И се кјавате Павле таму во Прва Коринкјаните, ќе каже Христос нашата Пасха. Тоа бил празник на милоста, кога луѓето се подсекеле на тоа колку бил милостив Господ и како ги извел од Египет. И видите во Еремија 37.3, ке го прочитаме овој стих, познат стих, Еремија 31.3, кој што некој начин го офаке и овој стих од 13 глава Јован први стих. 37.3 Еремија вели, Господ му се јави од далечина, те љубам со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Заради тоа што не возлюби, <laughs> уште дојка бевме грешни, Како да ја опишеме таа вечна љубов? Не знам, љубов која што нема крај, нема почеток. До крај. Или, еве ми се допаѓаат и овие стихови од 118 од Псалм, ако не сте знаеле, некој прорачувал дека овој псалм е средината од Библијата. 118 псалм. И првите четири стиха па дури последниот, интересен овој псалм. Алелуја, вели, благодарите му на Господа, зашто е благ, зашто е вечна неговата милост. Нека рече Израелевиот дом, вечна е неговата милост. Нека рече Ароновиот дом, вечна е неговата милост. Нека рече сите што се бојат од Господа, вечна е неговата милост. 29 стих, благодарите му на Господа, зашто е благ, зашто е вечна неговата милост. Повторување. И знаете, ако размислете, знаеме да зборуваме о термини дека, еве, се ближи времето на последокот и не знаеме, еден ден ќе престане милоста. Меѓутоа, во известна смисла, за своите, за неговите, за Христа, неговата милост е вечна. Не само што раните ќе не посетуваат на таа негова милост, туку буквално таа милост ќе биде вечна. И како што спомнав, наместо да мисли на себе, тој е целосно свртен кон своите. Да прочитаме Псалм, односно, се извинувам, песна над песните, 8 глава, 6 стих. Сегавате на нови стих. Песна над песните, 8, 6. Стави ми како знак на срце, како печат на Твојата рака, зашто љубовта е силна како смртта. Но во овој случај, слободно ќе кажеме, љубовта Христова кон своите, кон неговите е посилна и од смртта. И ако знае дека му доаѓа часот, тој не размислува ни за смртта, ни за ништо поврзано со тоа денонокие што следува, кој ќе биде мачен, туку целосно е насочен кон своите, кон учениците. Што ќе биде со нив? Окако мене ќе ме нема. Прво Јованово 3.16. Значи, не Јован 3.16, прво Јованово 3.16. Како и Јован 3.16 и овој стик е мокен, По тоа ја познавме љубовта што тој го положи својот живот за нас. Па што, сака, што сакаме поголем доказ од тоа дали некој не сака, ако тој е спремен да го положи животот? Денеска зборувавме за Стефан, за спомнавме некои други, односно нафрливме а, неколку збора за мачениците низ средните векови. Како тоа тие биле спремни да го дадат и својот живот. Заради тоа што имале вистинска љубов. И таа вистинска љубов била до крај, што се однесува на нивниот живот, до крај го љубиле Господа, затоа што тој прво не возлюби нас. Знаете, секој ше полесно, ако, ако некој толку многу ве сака и вие сега ете <laughs> да возвратите. Знаете, љубовта буди љубов, па да возвратите повторно него со љубов. Малко е потешко ако сега вие треба први да иницирате нешто, да, да, да предизвикате нешто. Друга работа што може да се да спомне во овој стих е и тоа дека Исус ќе замине, ќе премине од овој свет кон таткото и сега тоа во нашите размислувања е некаде многу далеку. Каде е таткото? <laughs> Колку се тоа светлосни години во прашање? И што е под тоа светлосна година? Како се тоа да го дефинираме, кога ние сме ограничени? И знаете, денеска мнозина се толку зависни, односно таа далечина ствара проблеми, толку многу се зависни а, од присуството на, еве да кажеме, на својот сакан, што не можат да издржат многу-многу да го чекаат, еве, ако отиде некаде на пат, на војска, да речеме, или по-друго беше во, во бивши Југославија, тоа како иде времето, нема ни да го дочекаат, туку ќе си го заменат со некој друг, да речеме, ако станува збор за женска особа или обратно. <clears throat> Меѓутоа, таков е светот во кој што живееме. Меѓутоа, како е со, со Исуса? Дали далечината е проблем? Не само што не е проблем, туку има една друга работа. Што прави Исус? Еве, денеска не е присутен. Каде е Исус? И тоа што го прави таму каде што е, горе на небесата, повторно е нешто што го прави за нас. Во следната глава, веќе ќе читаме, 14 глава, првите три стика, се златни стихови исто така. Што велат тие стихови? Еве. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувате и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта, ако не беше така, јас ќе ви кажем зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам да приготвам место, пак ќе дојдам, ќе ве земам при себе за да бидете вие таму кај што сум јас. Значи, Исус, знаеме, посредува за нас Моли пред таткото за нас. И не само тоа, отиде да ни приготви места. Далечината за него ништо не значи. Не се намалува неговата љубов. И не само тоа, ќе читаме во следните глави, таму 16 глава поготово. Исус ќе испрати утешител. Кога веќе него го нема, ќе испрати друг утешител. Да не теши во нашите маки, да ни помага, да не храбри. И вели, любејки ги своите во светов, со ова може би се е опфатено. Подсетете се само во вашиот живот. Каква е таа љубов и како таа љубов делувала во, во вашите срца. И на какви се начини не се манифестирала. Јас ке се сетам самиот. Јас токму преку списите на Јован дојдов до сознание на тоа кој и што е Господ. И не само Евангелијето, пред се и посланијата. Затоа што не можете да одолеете на, на таа привлечна сила, како што и во предходната глава читавме, а јас која ќе бидам воздигнат, издигнат на земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Неговиот најсилен израз на љубов, токму на Голгота. Не можете да одолеете на таа љубов, на, на, на, на, на таков еден кој што ве сака и продолжува да ве сака, И нема да престане да ја сака без оглед на тоа вие што правите. И какви сте. Тоа е таа љубов до крај. Не засака со вечна љубов и затоа ни укажува милост. Колку бил добар со нас, колку бил трпелив со нас, да се подсетиме само. Милостив, Да свртиме на кратко во 22 глава од Лука, Евангелие по Лука и текст кој што малку го надополнува овој текст во 13 глава, иако ја кажав следната сабота ќе зборуваме повеќе на на оваа тема, но да видиме што се случува овде на оваа тајна вечера така наречена. Дури и на самата тајна вечера кога Исус е толку многу загрижен за своите, се труди да ги подготви, да ги припреми за сето тоа што следи, дури и тука ќе се случи раздор. Непосредно откако ќе им ги измие нозете, ќе им покаже всушност кој е најголемиот. Кој е најголемиот? Оној со крпата и со легенот. Ќе им каже во 22 глава Лука кој е најголемиот во Божито царство. Ако си најголем, ако си највисок, тогаш треба да бидеш слуга. Значи, всушност, најголемиот, преку самиот гест на тоа што зел да им ги мие нозите, покажал дека е најголемиот. А тие, што правиле, 22 глава Лука, од 27 до 24, Значи, од 27 до 24. Но ете раката на оној кој ме предава е со мене на трпезава. Зашто човечкиот син оди како што е определено. Но горко му на оној човек кој ќе го предаде. И почнаа да се прашуваат меѓу себе, кој ли ќе од нив оној кој ќе го направи тоа? А не е можно. Како е можно? Не бил само Петар тука. Петар бил најгласниот, денеска видовме пуката. Ма сите да се откажат од тебе, ја нема да се откажам. Сега размислуваат сите во себе. Кој би можел да биде? Не, секој вика, нема, нема шанс јас да сум. И од 24 стик вели, а настана и преприка мегу нив за тоа кој од нив е поголем. Кој е поголем патриот? Под наводници. Јас? Не. Јас да го предадам? Нема шанси. Преприка? Кој од нив е поголем? А тој им рече, да не читаме понатаму. Кој е најголемиот? <laughs> Оној кој што се понизил, им ги измил нозите. Оној кој што служи. И сетте се повторно на онаа тема за тајната на беззаконието и тајната на побожноста. Со што се одликува тајната на побожноста? Со служење, понизност, всушност понизноста и најголемата христијанска величина, така вели сестра Елен Вајт, вдакната од истиот дух. Своите во светот. Ние знаеме дека Господ ги люби сите, но посебно ги люби своите. Зошто? Зато што се тие оние кои што го слушаат неговиот глас. Зошто милеел Исус многу повеќе се задржува во домот на Марта, Марија и Лазар? Зашто тие слушале? Тие уживале да го слушаат, да примаат од таа духовна храна. Овие, ова, овој стих, или стихови како овој, првиот, на кој што е, се уште дискутираме, беа решавачки за мене. Во моето пронаоѓање на тоа кој е Господ, и во моето обраќање, иеко тоа што јас го читав, беше уште таму 91 година, па требаше да помине период се до 97 доека не донесам одлука. Не беше краток тој период. Ако не ја разбереме неговата љубов, тогаш многу потешко ќе ни биде и може лесно може да се случи да се откажеме од него. Како што е Петр се откажал, да го предадеме, како што Јуда тоа го направил. Да ги прочитаме стиховите во Римјаните, 8 глава. Римјаните 8, 32 до 39. Што е тоа што ќе не одржи? оној кој него поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како неке ни подари се друго со него? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли? Кој ги оправдува? Кој е оној кој ќе ги осуди? Христос Исус ли кој умре, но уште и воскресна, кој од десната страна на Бога и кој се застапува за нас? Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Неволјата ли? Или притеснувањето? или гонењето, или гладот, или голготата, или гибелта, или мечот, како што е напишено, заради тебе не убиваат постојано, не сметаат како овци за клање. Но во се ова победуваме надмоќно преко оној кој не возлюби. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни еднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не оддели од Божјата љубов која е во Христа Исуса нашиот Господ. Колку силни стихови. Пред празникот Паска, Исус, знаеки дека му дојде часот за да премине од овој свет кон Таткото, љубејќи ги своите во светов, ги возлюби до крај. Изразот ги возлюби до крај. За некои, за жал, тој крај ќе биде нивната смрт но за неговите тоа е вечна љубов, која што нема крај. На крајот, само ште Јуда, посланието до Јуда, кој што има само една глава, како една порака до секој од нас, 20 и 21 стих. А вие возлюбени, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух. Одржете се себе си во Божјата љубов, ревносно, ревносно очекувајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. Нека ова ни биде водилка во ова наредна седмица, во која што ја веќе навлеговме. И не е на одмет, односно е многу корисно да читаме, да ги читаме Јованово Евангелие и неговите посланија. Мене, кај мене наистина предизвикаа многу, ќе предизвикаат кај секој од нас и не само што ќе не, не довеле, токму таа љубов не привлека и не довела кај Господа, туку и ќе не одржи, како што читавме. Нека му е слава на Господа. Амин.